брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у евангелем беларускага адраджэння. У канцы 80-х існавала нават група студэнтаў інтэлектуалаў, якія мінавалі сябе абзіралоўцамі. Даследзены прываблівалі не толькі сваёй празарлівасцю, але і загадкавай асобай аўтара. Напэўна, кожны, хто чытаў гэты твор, міжволі падумваў пра містыфікацыю. Канчатковых адказаў на ўсе пытанні вакол гэтай кніжкі не існуе, а беларуска новому адраджэнню відавочна бракуе прыгожых мітаў чарговую спробу расставіць усё па палічках зрабіў андрані кантанян у віленскіх архівах ён адшукаў каштоўныя сведчанні пра асобу і творчасць ігната абдзіраловича опус цытатум Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? беларускай літаратуры ёсць адзін малавядомы персанаж, які мае поўнае права называцца легендарным героем. Адзіны ягоны буйны твор, напісаны больш за 70 гадоў таму, сёння ці не самы цытаваны новым пакаленнем беларускіх публіцыстаў як са спасылкамі на першай крыніцу так і без іх гэта аўтар філазоўскага эсэ адвечным шляхам ігнат абдзіраловіч актуальнасць разму папулярнасць гэтай кнігі доўгі час забаронены ў бсср выросла параўнальна нядаўна дакладней гэта адбылося на зломе восьмидесятых і девяностых гадоў калі раптам наляліся жывою крывёю яе уступныя словы нашы часы часы агульнай заблутанасці, часы паўстання праменных быццам ідэалаў і іх канечнага знікнення праз нядоўгі час. Тое, што раней здавалася чыстым і светлым, штодзённа аплятаецца жыццёвым брудам і пылам. Так знікаюць праменныя ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзейнасць. У такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы ўсё тое, што здавалася каштоўным, святым і жаданым таго часу не сціхаюць спрэчкі паміж літаратаразнаўцамі пра тое хто з'яўляецца аўтарам гэтага ключавога для сучаснай беларускай думкі твора для чаго толькі людзі не дапішуцца то ігнат канчэўскі па прыкладу маладзейшага за яго на пяць гадоў роднага брата арсеня уліваецца ў дзейнасць беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі чытай партыі сацыял рэвалюцыянераў і яго каптуюць на пасаду сакратара камуністычнай партыі заходняй беларусі І нікому не ў галаве, што калі з непаўналетніх братоў часам і бяруць прыклад старэйшыя, то вось камуністычная партыя заходняй беларусі, калі верыць тым жа энцыклапедыям, была створана толькі праз паўгады пасля смерці ігната канчэўскага. То ён з'яўляецца кіраўніком беларускага гуртка па вывучэнню йогі, але ніякіх слядоў існавання падобнай адзінкі ў беларускім жыцці вільні не захавалася. Загадкава выглядае і тое, што імя Ігната Канчэўскага праігнаравалі ў сваіх мемуарах сучаснікі. Праўда, да мемуарнага веку дажыло іх не так і шмат. Тэксталагічны аналіз у справе вызначэння аўтарства не можа даць ніякіх вынікаў, бо стыль рэдактары тагачасных беларускіх перыёдыкаў працавалі на поўніцу, літаральна перапісвалі пад свой густ аўтарскія матэрыялы, А ў выніку цалкам натуральна, што даволі значная частка беларускіх літаратуразнаўцаў абвяргала раўнанне канчэўскі раўно абдзіраловіш по грантэт і прыпісвала аўтарства славутага эсэ Масіму гарэцкаму. Аргументы лагічныя. У жыццяпісе ігната канчэўскага зашмат белых плямаў. У эсэ адвечным шляхам ёсць простая цытата з ранейшай публіцыстыкі Масіма гарэцкага. Жыццёвыя шляхі гарэцкага і канчеўскага ад 1918 году ішлі падазрона праўналежна. Смаленск, Менск, Вільня. Аповесць дзве душы з'яўляецца аўтабіяграфічным творам. А таму псеўданімам Ігнат Абдзіраловіч мог падпісваць свае творы ніхто іншы, як Максім Гарэцкі. Што да мяне, то ў гэтай спрэчцы я не меў выразна акрэсленай пазіцыі. Таму абсалютна натуральна з'явілася жаданне самому паспрабаваць разабрацца ў гэтым пытанні пачаў з таго што ўважліва перачытаў всю беларускую прэсу якая выходзіла ў вільні на працягу тысяча девятьсот девятнадцать тысяча девятьсот двадцать третьих гадоў імя ігната канчеўскага упершыню нападкаў на старонках газеты наша думка нумары за четырнадцать траўня тысяча девятьсот двадцать першага году быў апублікаваны адкрыты ліст ігната канчеўскага да беларускага грамадства захварэўшы улетку тысяча девятьсот двадцать году на туберкулёз плюцаў лёгкіх я апынуўся ў дрэнным, амаль што небезнадзейным становішчы на зіму 20-21 году. Дзякуючы несур'ёзнаму лячэнню прыватных лекараў і немагчымасці атрымаць праўдзівую медыцынскую помач, якая не пад сілу прыватнай асобе, а вымагае грамадскай арганізаванасці. Такую праўдзівую медыцынскую помач даюць мне, дзякуючы выпадку людзі зусім дагэтуль незнаёмыя і не звязаныя са мною, жаднымі абавязковымі грамадзянскімі сувязямі, змяшчаючы мяне у лепшую вільні лячэбную установу, шпіталь яўрэйскага дабрачыннага хаўруса мішмера з Хойлем. Нягледзячы на маю неяўрэйскую нацыянальнасць. Ні моя непрыкметная прошлая грамадская праца, ні яе перспектывы ў будучыні, не самая моя прыналежнасць да немагутнай у сучаснасці беларускай нацыянальнасці не маглі захоўваць у сабе чаго-небудзь прынаднага, што можна было б скарыстаць для практычнага ў жыцця. Першае, на што я звярнуў увагу, змест ліста не мае нічога агульнага з асноўнымі тэзамі даследзену беларускага светапогляду. Другое, што адразу кінулася ў вочы. Дата Роўна праз тыдзень 21 траўня 1921 году была пастаўлена кропка ў рукапісе эсэ адвечным шляхам. Ці мог чалавек за тыдзень так моцна змяняць свае погляды. Пасля таго, як на старонках тыднёвіка наша думка была апублікавана эсэ адвечным шляхам, псюданім Ігнат Абдзіралович сустрэўся мне ў тагачасным беларускім друку толькі адзін раз. У газеце беларускія ведамасці рэдактарам выдаўцом якіх быў Макссім гарэцкі, У нумары за 3 снежня 1921 году я знайшоў артыкул ППС і на ўрадавенне польскага гандлю. Гэта водгук на публікацыю ў афіцыйным органе польскай партыі сацыялістычнай абвесткі з рэдактарскім подпісам, якой польскіх пралетарыяў запрашалі набываць акцыі буйной польскай гандлёвай суполкі пяст і гэтым спрыяць стварэнню нацыянальных польскіх манаполіяў. Тут мушу адцеміць адну акалічнасць. Звычайна ў беларускіх ведамасцях аглядам друку займаўся сам рэдактар. Аргументаў на карысць праналежнасці псеўданіму ігнат абдзіраловіч Масіму гарэцкаму большая. На працягу 1922-1923 гадоў пад крыптонімам ІА у беларускіх перыёдыках вільні было апублікавана блізу 10 артыкулаў на кааператыўныя і палітычныя тэмы, а таксама дзве разгорнутыя рэцэнзіі на кнігу вершаў Леапольда Розавіча «Беларусь» і на навукова-літаратурны зборнік «Маладая Беларусь», выдадзены бюром беларускіх студэнцкіх арганізацый у Маскве. Водгукі на кнігі былі больш чым добразычлівыя. Цілий абзац присвячений артикулу молодшого брата Максима Гарецького Гаврили на новий шлях. Невже Максим Гарецький скористав криптонім, щоб позбігнути обвинувачування у літературному кумовстві? Що тисячеться публіцистики і політичної діяльності, то автор віленських комунарів, після того, як здолів вернутися до сім'ї у Вільню, займатися гетим остерегався. Артикул на кооперативну тематику, присвячений у більшості життю Віленського союзу кооперативів у якім ігнат канчэўскі працаваў інструктарам асабіста для мяне ключавым сведчаннем таго што аўтарства літаратурна філазофскага эсэ належыць усё ж ігнату канчэўскаму стаў некраўлёг памяці ігната канчэўскага яго змясціў у газеце новае жыццё антон лукевич час калі трэба журыцца душою па свежых магілах гэтыя радкі ігнат канчеўскі змясціў наперадзе свайго здаецца адзінага публіцыстычнага твору што выйшаў у асобнай кніжцы адвечным шляхам вільня 1921 год под псеўданімам ігната абдзіраловича нездарма ужыў ён за псеўданім імя героя дзвюх душ бо ж і ён перажыў унутраную барацьбу ломку духовую падобна абдзіраловічу але толькі з гэнай барацьбы выйшаў победна, як свядомы сваёй мэты грамадскі працаўнік ідэаліст. Тут жа змешчаны і адзіным больш-менш поўны жыццпіс ігната канчэўскага, напісаны ягоны сучаснікам. Усе пазнейшыя біяграфіі гэтага чалавека з'яўляюцца толькі ягоным вольным пераказам спасылкі на першакрыніцу не рабіліся спачатку з ідалагічных меркаванняў а пасля па традыцыі падсумоўваючы вынікі сваіх росчыкаў магу адназначна сцвердзіць што матэрыялы з якімі я азнаёміўся адмаўляюць у праве на існаванне гіпотэзы аўтарства максіма гарэцкага але ў гэтай справе застаюцца пытанні на якія я адназначна адказаць не бяруся Разгадванне адных загадак спараджае новыя. Андранік Антанян распавёў пра свае спробы разгадаць загадку ігната абдзіраловіча. Зміцер бардосік працягвае разгадваць загадкавую расейскую душу. Сённяшні ягоны аповед прысвечаны эпісталярнаму жанру і братняй любові паміж народамі. Thank you. прыватныя рэчы з пачутага убачанага прачытанага мы штосьці засвойваем а штосьці не здаецца аднаму богу вядома чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве гэтак мы прысвойваем прыўлашчваем прыватызуем свет і ягоную культуру у з'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы. Неяк я заспеў аднаго свайго беларускага сябрука за такім здавалася мне адмерлым заняткам як напісанне ліста і неабыкуды а ўмен. Знаходзячыся аж за 37 кіламетраў ад сталіцы і маючы магчымасць затэлефанаваць куды заўгодна, ён пісаў ліст каханай дзяўчыне сапраўды дзеля чаго яшчэ звяртацца сучаснаму чалавеку да эпісталярнага жанру як недзеля кахання я шчыра пазайдросціў калегу бо сам не памятаю калі апошні раз браў у руки асадку і раптам адкрыў прыкры факт у маёй краіне у мяне ніколі не было адрасатаў все мае рэдкія пасланні ішлі да расійскіх братоў У мяне сапраўды шмат стрыечных старэйшых братоў у суседняй дзяржаве. Я іх люблю і часта сумую без іх, і мае сумаванні не робяцца меншымі другога красавіка. Але я чамусьці ўсё радзей пішу лісты ў рассею. І прычына тут не ўляноціць і нежаданне падзяліцца з сваімі тутэйшымі радасцямі ды смуткамі. Мне здаецца, маіх старэйшых братоў мала зацікавіць тое, чым жыву я. Мы де-факто сталі грамадзянамі іншых краінаў, якім дастаткова ведаць, што ўсё нармальна пры встрече пагаварім. Розніца толькі ў тым, што яны ў рассіі не ведаюць аб існаванні адмысловага свята ў гонар нашага братэрства, якое падараваў беларусам іх любвеабільны прэзідэнт. Дарэчы, сярод маіх тутэйшых знаёмых няма ніводнага, які б меў сваякоў ці блізкіх сяброў у суседняй дзяржаве тых, каму пішуць доўгія лісты і да каго мараць паехаць падчас адпачынку. Некаторыя нават ніколі не бывалі ў Маскве, але мала ў каго выклікае пярэчанні хімера, што рассея братняя рэспубліка. Наўрад ці справа ў адным толькі савецкім мінулым. Украіна ж і літва не братнія рэспублікі. Можа прычына такога піітэту ў зразумелай мове ці ў панаванні маскоўскага тэлеефіру, А можа гэта зусім і непавага, а генетычны страх назапашаны беларусамі за некалькі стагоддзяў братэрства неяк нашая суседка што зарабляе на жыццё чаўночным бізнесам прыйшла пажаліцца маёй маці на горкую сваю долю нехарошыя палякі бач закрылі сваю мяжу і цяпер прыйдзецца ездзіць у расссию дзе толькі што абрабавалі яе напарніцу забралі даляры рублі літасціва пакінуўшы зайчыкі я не здолеў устрымацца маўляў Скажите дякую российской братве, что не забрали житье, и повиншуйте поляков с удалым выбором свояков. А недавно я назирал такую сценку. Невеликая чарга по жетоны у метро, и некий продвинутый хлопец бесцеремонно подыходит до вакенца. На неутявные позерки он дает ветливый отказ. «Я из Москвы приехал». Тлумачень не подейничала. Шокованные юным московским нахабством меншуки его пропустили. Але што істотна, калі б гадоў дзесяць таму хлопчыка ў лепшым выпадку паслалі туды, адкуль прыехаў, то зараз маўкліва было саступлена месца незразумеламу чужынцу. Калі ўспрымаць пакт другого красавіка сур'ёзна, то у кожнага беларуса з'явілася па 15 новых братоў. Пражыўшы дзясяткі гадоў побач, яны так і не ўведалі добрага адзін аднаго сёння ж і пагатоў не выяўляюць чым і як жывуць іх зводныя братаны для гэтага недастаткова адзінай тэлевізійнай прасторы для непасрэднага знаёмства са сваякамі адным трэба будзе паставіць братэрскае плечо на афганскай мяжы а другім забыцца на парыскія клубы абсурднасць гэтай палітыкі ўжо пачынае даваць плён у выглядзе самай банальнай русафобіі праявы якой я все часцей заўважаю ў сваіх знаёмых асабліва маладзейшых за мяне и ее непозбежный рост мне не полохая. Особисто у меня братов у России не поменее. Из неширых подлизываний да и лживых клятв не нарожается святочных песень. В этот день всего только черговый крок до уразумения простой правды, что яны — это яны, а мы — это мы. Головный герой нового российского кинофильма «Брат», який имел великий поспех у менской публики, молодый киллер — перш чым націснуць на курок важка казаў сваёй ахвяры не брат ты мне дай бог канешне каб беларусам не прыйшлося ўзгадваць як чалавек бярэцца на мушку але гэтая смачная фраза затрымалася ў памяці не толькі ў мяне першага красавіка александр лукашенко атрымаў ад свайго расійскага калегі вельмі канфідэнцыйны ліст пра змест ліста зараз выказваюць здагадкі аналітыкі Я упэўнены, што любоўных сентэнцыяў там няма. Братнюю любоў яны звычайна дэманструюць перад тэлекамерамі. Але нават калі там стаіць вышэйзгаданая фраза, мяне гэта ўжо мала абыходзіць. Навошта мне ўлазіць у сямейныя святы да разворкі Лукашэнкі і Ельцына, калі ў Менску пачынаецца вясна. І міжволі думаецца пра будучых адрасатак пісаць лісты каханай дзяўчыне нашмат цікавей чым разгадваць змест апошняга паслання прэзідэнта ельцына прэзідэнту лукашэнку так лічыць зміцер бартосік сергея харэўска наадварот больш хвалююць грамадскія праблемы ён заўважыў што пры сённяшніх тэндэнцыях праз пятьдесят гадоў з нашага краявіду можа цалкам знікнуць беларуская вёска Thank you. краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. уважаю, что большинство моих сподорожников – белорусские вязковцы. Розными шляхами и с розными подставами я еще не имкнуться съездить у Литву. Кто нечто продать, кто нечто купить, а кто и потрапить на фест до острые брамы. Взрывков ихних размовов, не бы знитил, тчется и тчется в моем явлении тканина життя белорусской вёски. Вось побач бадзёрава выгляду смяшлівы дзядок – які на мытні прыцягнуў агульную ўвагу сваім пашпартам 1897 год нараджэння увесь аўтобус уважліва слухаў яго на расповед ніколі не паліў і ніколі ніякай власці не відзіў і зараз не віджу таму і здаровы але вось застаўся адзін дзядок выйшаў пры лесе і знік тумане А вось два старыя вусатыя браты падобны адзін да аднаго як грыбы вучаць моладзь ніякая за граніца не паможа мы его па вайне ў ямах на балотах сядзелі англію чакалі што ночы слухалі ў радыё трымайцеся зараз будзем і што павылазілі ўрэшце з балоту і ў калгас вось маладуха нянька з дзіцячага садка гавора колькі тых дзяцей цяпер 5-6 плоціць паўмільёны ось усё А ці будзе тых дзяцей праз год-два? Яны не клянуць Лукашэнку, але і не тужаць па ССР. Раней было і горай. Сёння яны проста ўзіраюцца ў нікуды. З 1992 году упершыню за ўсе паваенныя гады колькасць беларусаў пачала няўхільна змяншацца. У апошнія тры гады, колькасць памерлых в нашай краіне перавысіла колькасць народжаных ужо ў два разы смяротнасць на вёсцы сёння у два і три десятых разы вышэйшая чым у горадзе сярэднегадавыя тэмпы змяншэння ліку вясковых жыхароў знаходзяцца на ўзроўні десяти процентаў пры гэткіх тэмпах няцяжка падлічыць што прыблізна праз пятьдесят гадоў вяскоўцы ў нас знікнуць увогуле зрэшты гэтыя лічбы толькі акраец таго айсбергу праблемаў якім паўстае беларусь у незалежнай статыстыцы рост узроўню смяротнасці адлюстровае скарачэнне працягласці жыцця сёння яна складае шестьдесят сем і девять десятых гадоў адзін з самых малых паказчыкаў на кантыненце але гэта па краіне у менскай жы у гомельскай абласцях працягласць жыцця ў мужчынаў не дацягвае і да шасці гэтых лічбаў не афішуюць. Між тым, гэта адны з самых горшых паказчыкаў у свеце. Большасць беларусаў не дажываюць да пенсіі. За 10 гадоў развітога сацыялізму з 70 па 80 колькасць вясковых жыхароў зменшылася з 54 процентаў до 43 процентаў ад насельніцтва Беларусі самих процессах урбанізацыі няма нічого страшна беларусі да сёння одна з найменш урбанізаваных краінаў Европы але ўражваюць темпы тое на што ў Европе спатрэбіліся стагоддзі натуральнага развіцця у беларусі адбывалася пяцігодкамі у 1995 годзе вясковыя жыхары ўжо склалі толькі 31 процент насельніцтва на гэтым тыдні памёр беларускі селянін альфон скіткоўскі Ён часта ездзіў у вільню, то нешта прадаць, то нешта купіць, а то і проста да вострай прамы. Ён пяшчотна называў пагоню кабылкай, чытаў беларускі малітоўнічак і казаў, што каб яму не заміналі, то ён бы ўсю Беларусь частаваў бы сваімі яблыкамі. Хутар кіткоўска на літоўскай беларускай мяжы хутка зарасце дзірваном. Але гаспадар хутара які не трапіў ні ў якія статыстыкі, бо гэтак і пражыў сваё жыццё без пашпарту. Надзею мне пакінуў. Ён казаў: колькі б гэтую зямлю не рэзалі, дратамі не дзялілі, колькі б нас не вывозілі, не стралялі. Усё вернецца як было. Бо не нам трэба зямля, а мы ёй. Сергей Харэўскі распавёў пра сённяшнюю беларускую вёску калі я спрабую аб'яднаць тэмы вёскі ліставання прэзідэнтаў і любові то згадваю нядаўнюю размову ў студэнцкім асяродку малады юрыст паўлік распавядаў пра апытанне на тэму калі б я быў прэзідэнтам якое праводзіць адзін менскі часопіс я падзяліўся паўлік перасяліў бы ў беларусь сто тысяч неграў і індусаў а ўсю краіну ператварыў бы вялізны бізнес-цэнтр я б нічога не зносіў нават ленінам пакінуў у доме ўраду учыніў бы біржу а леніну ў рукі даў індекс доу джонс дзіўнае пытанне заўважыў ігар які вывучае філасофію асабліва ў краіне дзе прэзідэнт калхознік у размову уступіла ірына якая вывучае багаслоўе у мяне ёсць ідэя сказала яна ну што за банальнае пытанне калі б я быў прэзідэнтам давайте правядзем іншае калі б я быў калхознікам усе адразу прыціхлі мусіць адчулі празаічны подых рэчаіснасці кожны думаў сапраўды а што б я тады мог сена зграбаць платы ставіць гнаць самагонку што за цуды пасля пярэрвы першым знайшоўся паўлік ведаеце я б прасведраваў дзірку ў жаночай лазні усе задаволена заківалі бо мабыць адчулі што гэта найвялікшы цуд на які мае права сучасны беларускі калхознік падумаўшы я хацеў дадаць нават калі ён становіцца прэзідэнтам але гэта ўжо іншая тэма Thank you. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.